Održan je peti dan karijera Pomorskog fakulteta. Više od 75 izlagača studentima je predstavilo svoju djelatnost, a brojni su iskazali i interes za zapošljavanje novih djelatnika. Dekan fakulteta, profesor Alen Jugović, istaknuo je cilj održavanja dana karijera. Prepoznatljivost studenata na tržištu rada upoznavanjem gospodarstvenika i institucija sa studijskim programima fakulteta, ali i iskazivanje potrebe za poslom. Dugoročni cilj fakulteta je da svaki student nakon završetka studija dobije mogućnost mogućnost zapošljavanja ili barem razgovora za posao. A dolazak ovako velikog broja tvrtki organizatorima, Pomorskom fakultetu i studentskom zboru potvrđuje da se radi kvalitetno i da su ovakve manifestacije opravdane, rekao je dekan. Po prvi puta u sklopu Student Day festivala održat će se i DJ Akademija. Akademija je zamišljena kao radionica za mlade DJ-e, producente, buduće promotore i za sve one koji to žele postati. U sklopu radionice predavači će s vama podijeliti svoje dugogodišnje iskustvo i ekspertizu na različitim poljima klubskog života, tehničke vještine i organizacijsko iskustvo, te uvid u samu karijeru. Moderatori su Marina Karamarko, DJ Ogi, Mistik i Sanjen Lovrin. Radionica se održava sutra s početkom u 19 sati u kafe baru Panino pokraj robne kućeri i besplatna je za sve sudionike. Sutra započinje Smokva 2, festival kvir i feminističke kulture. Ove godine festival poprima međunarodni karakter, pa će tako radionice i određeni sadržaj biti na engleskom jeziku. Festival započinje sutra, 17. svibnja, sa postavljanjem zastave duginih boja na gradskoj vječnici, kojom se obilježava Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije, te traje do subote 19. svibnja. Festival će ugostiti brojna događanja kao što su živa knjižnica, radionica feminističke obrane, izložba fotografija, okrugli stolovi i brojne druge. Više o festivalu poslušajte u večerašnjem programu. Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a bit će i povremene kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 24. Sovu info uredila Maja Krištofor. Slušali ste Sovu info.